раздел 8 солнце на бясхмарным небе такое вялікае яркое расплаўленае что его не відаць морам святла заліта ўсё навокал не варухне абвялым лістом клён на ўзбочыне дарогі не адзавецца птушка все жывое разамлела замерла стаілася а Хоць бы подых ветру скалыхнуў за смяглую гарачыню. Лес здалёк здаецца сінім. Панад лугам з рэдкімі стажкамі сена, над жытнім полем, якое пачынае ўжо жаўцець, пераліваецца, трымціць смуга. Перажніўная пара, калі жытні колас не наліўся, болей не нальецца. Зямля як прысак. Перасохла рэчачка паміж мястэчкам і вёскай кавенькі, толькі сям там віднеюцца срабрыстыя лужынкі вады. Калі б у рэцы вялася рыба, то цяпер яе можна было плавіць без баўтушы руками по У такую спякоту найчасцей здараюцца лясныя пажары. Надоляў сасонніку ўсё, ігліца, шышки, вецце, сухое як порох. Пакі не затушаны вугольчык, не затапчыне да курак. І пойдзе шугаць, ікрыста белые полымя ад дрэва да дрэва, а выносістыя сосны, імгненно будуць успыхваць як свечки. Спякотным полуднем по прасёлкавай дарозе да кавенек пролескатаў коламі лёгкі вазок запрэжаны шустрым мышастым жарабком. У гэтым вазку звычайна ездзіць аграном драгун. Але цяпер у ім мала знаёмы у казеньках чалавек высокі худый, Перад хатай старасты чалавек спыняе ўзмыленага ўсяго ў мокрых пісягах жарэпчыка, адчыняе варот і заязджае ў двор. Двор зарос травой, паркан пастаўлен на жывую нітку. На хляве прагніўшая страха. Аднекуль з-пад павеці выходзіць стараставан Буян, разамлелы, валасаты, в адной сподняй сародцы. Буян распрагае каня, вядзе пад паветку. Можа, к васку, Іван Прокопович, вынесе. Шелях прагна прынікае да вялікай меднай конаўкі, зробленай са снарада. Дык глядзі каня! Я пайшоў. Можа, начаваць прыдумаць. Не турбуйцеся, Іван Прокопаюч, всё будзе як трэба. Шелях, не спяшаючыся крочыць шырока, як майдан вуліцай, у другі канец вёскі пад самыя сасновыя пасадкі. Сасоннік рэдзенькі малады, праз яго вузкую паласу праглядвае паляна, а потым зноў лес. На вуліцы ні душы. Перад апошняй хатай на момант спыняецца, азіраецца па баках і адчыніўшы веснічкі, ідзе ў двор. Гаспадар на ганку точыць бруском сякеру. Дабры дзень Петро. Прыйшоў, прыйшоў, чакае з ночы. Ідзіце ў хату. У хаце паўзмрок пра холодаб, праз прычыненыя каніцы цэдзіцца скупое святло, на ложку поперак напаўляжыць чалавек, звесіўшы на подлогу ногі. Зачуўшы рыб дзвярэй, ён падхопліваецца: Ты, Іван Прокопович, я здаров Якубоўскім. Прысаджваюцца да стола засланага белым абрусам. Якубоўскі, досыць малады, чарнявы, шырокія плечы шчыльна аблягае новае камандзірскае абмундзіраванне, нават з партупеей. Вылеты камандзір, заўважае шэлях. У сасонніку трое маіх і трое перад вёскай у жыце. Баіся, што прывяду, як бы нездаволена гаворыць шэлях, не бойся. Стары воўк сляды блытае. Я не з мястэчка прыехаў, Ды, здаецца, па пятах не ходзяць, Хоць усё можа быць. Ды кінь ты, Іван Прокопавіч. Дзеля тваёй жа бяспекі. Маё дело простае, скочыў у лес і конец. Усё маё нашу з сабой, як сказаў адзін філосаф. У хаце ціха, чуваць як дзенькае абшыбіну муха, адчуванне такое, што на дварэ толькі світае. пахне полыном мятай. Цяпер слухай, нахіліўшыся да твару Якубоўска пачынае шэлях. Пра гэта можаш сказаць аднаму валюжычу, болей нікому. Траіх парашутыстаў злавілі, ты ведаеш, але іх цэлая група, нібыта з радыёстанцыі, мабыць, разведчыкі трымае з імі сувязь міцуля семён ляснік з грамоў міцуля наш але ўсё адно падысці трэба тонка можа патаіцца ты разумееш што было б каб удалося залучыць у атрад дэсантнікаў у іх радыёстанцыя з москвой можна звязацца зваблі каб толькі ўдалося удастся у Нецулю намацаў драгун. Парашутысты быццам хочуць далучыцца да партузан. Так што дзейнічай, Ка цябе чакаць, пытае Якубоўскі. Роўна праз тыдзень. Тыдзень можа, пратрымаюся. Сачыць пачалі факт. Трое паліцаю запальнічкі заказалі, як згаварыліся так што наведваюцца ледзь не кожны дзень. сям'ю буян перавязеў пятніцу пакуль што вазяркі. Асцярожны стук заходзіць драгун у расхлістанай шэрай сародцы без шапкі, але з портфелем. У васку ехалі разам шэлегам, але драгун заскочыў да сувязнога ў суседнюю вёску сляды прывялі ў гэты двор зычна пачынае ён самаўпраўная парубка гаспадар гэтага дома зваліў дзве сасны з уладанняў якія належаць вялікай германіі немцы за гэта не хваляць не дуры васіль перарывае шэлях што сказала дасю Драгун адразу робіцца сур'ёзным. Адась бы у буйках, мукі на млыне, дзве тоны, млынар сволач, адчувае сябе як у бога за пазухай, колькі паліцаем, 14 мясцовых трое. З буйкоў трэба пачынаць. Шэлях барабаніць пальцамі па стале. Вёска наша, калі знішчым гарнізон будзе база. Сем'ямі ватрат пойдуць. Важна, каб ні адна суволач жывой не выйшла. Наўрад ці адновіць тады немцы гарнізон. Ахоўваць буйкі лёгка адна лясная дарога, Ка што ў лес, На хвіліну усталёўваецца цішыня валюжыч лазіць для чыгункі паведамляе якубоўскі разбіліся на дзве групы інструменты дастаюць на днях что-небудзь будзе камсамольцы таксама варушацца дадае драгун х яшчэ зімой анкудовіч арганізаваў шэсць чалавек аднаго свайго ў паліцыю паслалі у час арышту Аўсяніка наконт зброі гэта яны церабілі. Аманал выкралі ў паліцыі. Аманал трэба забраць у атрад, патрабуе Якубоўскі. Частку можна аддаць інструмент для цябе. таксама яны дастаюць. Ужо хутка два месяцы з таго дня, як немцы пачалі хампаць прымакоў і былых актывістаў. У мястэчку шэлях не сустракаецца з драгуном. Яшчэ па вясне рашылі, Астаецца драгун. Шэлях з сям'ёй ідзе ў атрад. Шукалі месца для сям'і.